และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มียังไม่เคยได้กำหนดดูรูปปรมัตนามปรมัตท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นจะสามารถกำหนดดูอดีตที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือว่าก่อนที่ท่านจะนั่งลงในห้องเนี้ยสามารถกำหนดดูรูปรูปปรมัตนามปรมัตที่เกิดในในเวลาก่อนที่ท่านจะนั่งลงในห้องนี้ได้ไหมคะ Can you ทำได้ไหมคะไม่ได้ So those who have penetrated ultimate mentality and materiality, they need to prepare something, maybe water or flower, to make an offering to the Buddha. และสำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถได้ปฏิบัติรูปรูปรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานเห็นรูปปรมัตนามปรมัตได้เสร็จแล้ว ในการที่จะกำหนดดูอดีตชาติ ท่านจำเป็นที่จะต้องเตรียมบางอย่าง อย่างเช่น ให้เตรียมน้ำหรือว่าเตรียมดอกไม้เพื่อที่จะถวายแด่พระบรมศาสดาค่ะ so we instructed them to remember or to notice what mentality what type of mentality arises in time of preparing water or flower และ พระอาจารย์ก็จะสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้สังเกตดูว่าในในขณะที่เขาจัดเตรียมน้ำหรือว่าจัดเตรียมดอกไม้ เพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้านั้น มีวิถีจิตใดที่เกิดขึ้น so after that they are going to offer water or flower to the Buddha แล้วหลังจากนั้นเขาเขาก็จะจะนำ น้ำหรือว่านำดอกไม้ไปถวายแด่พระบรมศาสดาค่ะ Along the way we are instructed to notice what type of mentality arises และในขณะที่เขากำลังเดินไปเพื่อที่จะนำของไปถวายพระบรมศาสดา เขาก็จำเป็นที่จะต้องสังเกตว่าในวิถีจิตใดที่เกิดขึ้นในจิตของเขาในขณะนั้นค่ะ So the time he or she offer at that time also, they need to notice what type of mentality arises. และในขณะที่กำลังถวายเขาก็จำเป็นที่จะต้องสังเกตว่าวิถีจิตใดที่เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังถวายของแด่พระบรมศาสดาค่ะ And then they are instructed to make an aspiration after offering, and they make they make a bow. they pay respect to the Buddha and then they make an aspiration และเขาก็จะได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าขอให้เขาตั้งจิตอธิษฐานหลังจากที่เขาถวายแล้ว ดังนั้นเขาก็เมื่อเขาได้ถวายของพระบรมศาสดาแล้วเขาก็จะต้องอแสดงก้มแสดงกราบนมัสการนะคะ ก้มกราบนมัสการ หลังจากนั้นเมื่อกราบเสร็จแล้วเขาก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าเขา อยากจะเป็นอะไร so they need to make an aspiration because of this wholesome deeds may I be reborn such such such เขาก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลที่เขาได้น้อมถวาย พระบรมศาสดาด้วยด้วยของถวายนี้ขอให้เขาได้เกิดเป็น ก็แล้วแต่ว่าท่านจะตั้งจิตอธิษฐานค่ะว่าท่านอยากจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา After that they need to go back to the place they are going to practice หลังจากนั้นท่านก็ต้องเดินกลับไปนั่งยังเบาะนั่งของท่านเพื่อปฏิบัติธรรมค่ะ So develop concentration after that need to descend nama and rupa to the backward s direction until he or she prepare water or flower และหลังจากนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูรูปนามปรมัตย้อนหลังไปจากตั้งแต่ตอนก่อนที่จะนั่งนะคะย้อนหลังไปจนถึงเวลาที่ก่อนเวลาที่เขาได้เตรียมของถวายค่ะ Initially many meditators they have doubt is it possible to d i s c e n n ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากจะมีมีความมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นไปได้หรือคะที่จะกำหนดดูอดีตใกล้ตัวอย่างเนี้ยค่ะ because they have already penetrated ultimate mentality and materiality nama and rupa together if they descend backwards direction they don't see any beings they just see nama and rupa arising and perishing they can discern everything at the same way, in the same way again. และเนื่องจากเขาได้กำหนดดูรูปนามควบกัน รูปนามคู่กันอย่างที่พระอาจารย์เพิ่งอธิบายเสร็จนะคะได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญแล้ว ดังนั้นเมื่อเขากำหนดดูจากการ จะอดีตใกล้ตัวย้อนหลังไปจนถึงขณะที่เขาเตรียมของถวายเขาก็จะเห็นแต่เพียงรูปนามปรมัตเกิดดับเกิดดับ เป็นวิถีจิตไปค่ะ so when they can understand how to descend their nearest past that time they are instructed to descend nama rupa in this morning yesterday nama rupa The day before yesterday, Nama Rupa. One week, one week before, two weeks before, one month before. Surprisingly, what you never think, many, many years ago, everything, sometime, image appear again. Mm. และในทำนองเดียวกัน ที่สามารถกำหนดเห็นรูปนามประมัติของอดีตใกล้ตัวมากที่สุดแล้ว ย้อนหลังไปว่า เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเมื่อเช้านี้ หรือว่าเมื่อวานนี้สองวันก่อน อาทิตย์ก่อนเดือนก่อน ปีก่อน ย้อนหลังไปเรื่อยๆ แล้วก็เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่า เหตุการณ์บางอย่างเขาก็สามารถระลึกได้โดยที่เขาเขาไม่ไม่คิดว่าเขาจะสามารถระลึกได้ก็กลับมาปรากฏอีกนะคะ so sometimes because listening to the past one month ago two months ago one year ago so gradually he saw younger image because it's going back That's why when he or she saw his or her images at that time, need to discern four elements and need to pay attention to the bhavanga. At that time, need to discern nama rupa together. All the wholesome, unwholesome action that she or he had done all appear again. และเมื่อเขานึกกำหนดดูย้อนหลังไป ทีละปีทีละปีเขาเขาก็จะเห็นภาพตัวเองในขณะที่เป็นเด็กเด็กลงไป เด็กลงไปเด็กลงไป แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นภาพของตัวเองเขาจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูจตุธาตุในภาพที่เขาเห็นนั้น แล้วก็จนจตุธาตุนี้ จนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกลาบแล้วก็กำหนดดูรูปปรมัตแล้วก็กำหนดดูผวัง ผวังขจิตด้วยอะค่ะ แล้วก็กำหนดดูนามรูปคู่ไป ทำเช่นเนี้ยย้อนหลังต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่ทำมาก็จะปรากฏแก่เขาค่ะ and the a n t i e very young infant stages จนกระทั่งยังเด็กมากเมื่อเขาเมื่อเขาเป็นทารกค่ะ so at that time I asked them What is more wholesome and unwholesome in your life? Oh, a lot of unwholesome. และในเวลานั้นพระอาจารย์ก็ถามว่าอกุศลหรือกุศลสิ่งใดมากกว่าในชีวิตของเธอเขาก็บอกว่าโอ้อกุศลมากกว่ามากค่ะ so and then need to go back and stay in the mother womb because can go two years ago, three years ago, t h i r t years y ago, f o r t years y ago, if you are fifty, so you can understand at that time how to go into inside your mother womb. ก็ให้ท่านปฏิบัติย้อนหลังไปเรื่อย ๆนะคะ ทีละหนึ่งปี ทีละหนึ่งปี ไปจนสสี่ิบหรือห้าสิบปี ถ้าตอนนี้ท่านมีอายุห้าสิบนะคะ แล้วก็จนกระทั่งท่านสามารถที่จะย้อนหลังไปถึงในขณะที่ท่านอยู่ในคันของมารดาค่ะ so enter the beginning stage of this life in the mother womb และย้อนหลังไปจนถึงขณะปฏิสนธิค่ะ so a that time just nama and rupa started และในในเวลาปฏิสนธิจะมีรูปปรมาสามสิบค่ะแล้วก็มีนาม so if they reach the beginning stage of this life so I will give an example this is beginning of this life in the mother womb. This is dead consciousness. This is near death. Now you see, even we are talking about past and present, even it, it is very close. If you reach this stage, beginning stage, no cap, this is dead consciousness. No cap, this is near death. You can, you are very near to see your past life. ยกนิ้วให้ดูสามนิ้วติดกันนะคะ นิ้วแรกก็คือปฏิสนธิจิตของปัจจุบันชาตินี้ นิ้วที่สองโดยไม่มีระหว่างขั้นก็คือจุดติดจิตในอดีตชาติที่แล้ว และนิ้วที่สามก็เป็นมรณะสัญญาชวนะขณะใกล้ตายของอดีตชาติที่แล้วค่ะ ถ้าท่านสามารถที่จะเห็นทั้งสามขณะเหล่านี้ ก็ก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะ กำหนดดูเหตุปัจจัยของปัจจุบันชาตินี้ได้ค่ะ so now I will talk about one of the meditator's past life แล้วในลำดับต่อไปนี้พระอาจารย์เรบตะจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอดีตชาติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งค่ะ so to understand the second noble truth เพื่อที่จะทำความเข้าใจพระอริยสัจข้อที่สองคือทุกขสมุทยาอริยสัจค่ะ This is what I have already explained in one of my Dharma talk, Manut Kamlang Tamarai. พระอาจารย์เรวตาได้ได้กล่าวถึงเเรื่องนี้มาแล้วในพระธรรมที่ท่านแสดงที่ที่ยุวพุทธเรื่องมนุษย์กำลังทำอะไรค่ะ uh, But there's some steps some of the steps that I haven't explain all of you very interesting แต่ว่าในที่ยุวพุทธพระอาจารย์ไม่ได้อธิบายขั้นตอนบางอย่างซึ่งน่าสนใจมากค่ะ so when that meditator descend after reaching at the beginning stage in this in this life in the mother womb wishing to know the causes of this nama rupa she pay attention to her past เมื่อเมื่อเธอย้อนอดีตไปจนถึงปฏิสนธิขณะแล้วเธอก็เธอก็กลับไปที่ผ่านไปที่จุติและมรณะสัญญาชวนะค่ะ so she passed จุติจิตะ dead consciousness จิตะ and then she Her mind reached to the near death. และเธอได้ผ่านจุติจิตของอดีตชาติที่แล้วไปแล้วก็ไปถึงมรณะสัญญาชวนะคือขณะใกล้ตายในอดีตชาติที่แล้วค่ะ So what I mean is she passed Judicita and then she saw very she saw a very big white light และในมรณะสัญญาชนะเธอได้เห็นแสงที่ no yet sorry so when maybe better see in this way after she's reached the beginning stage in this very life when she descend backwards at that time she started see very wide uh, very wide white light เมื่อเมื่อในที่มรณะสัญญาชวนะเธอได้ไม่ใช่ อ๋อขอโทษขอโทษค่ะ เออนี่เป็นอีกอีกวิธีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ no no no not in this way after reaching the beginning stage of the this life wishing to know the causes of the nama rupa let her descend to the past she just see the white light mm -hmm. เมื่อถึงเมื่อเมื่อเขากำหนดดูไปถึงปฏิสนธิจิตในชาตินี้แล้วเขาก็ดูย้อนหลังไปแล้วก็เห็นแสงสว่าง She cannot break through She cannot break through She she took three days but she cannot she could not break through สามวัน เธอเธอไม่สามารถที่จะผ่านเธอไม่สามารถที่จะผ่านขั้นตอนนี้คือไม่สามารถเห็นอะไรมากไปกว่าแสงสว่างมากเนี่ยถึงสามวันค่ะ And then she was instructed to break through and descend a little bit more backwards แล้วพระอาจารย์ก็จะสอนให้เธอ แนะนำให้เธอเนี่ย พยายามที่จะกำหนดดูรูปนามปรมัตให้เพื่อที่จะผ่านตรงนั้นไปอะค่ะ and then if she when she go a little bit backwards at that time she saw she saw a woman making an offering fruits to a bhikkhu และเมื่อเมื่อเธอกำหนดดูรูปนามปรมัตย้อนหลังผ่านแสงนี้ไปนะคะ ในที่สุดเธอก็สามารถเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถวายผลไม้แด่พระภิกษุค่ะ so it is before near death moment before near death that object appear อารมณ์อารมณ์นี้ก็คือภาพที่เธอภาพที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถวายผลไม้แด่พระภิกษุเนี่ยปรากฏก่อน จะถึงมรณะสัญญาชวนะค่ะ so the time she m a k e an offering through to a bhikkhu when she saw it she was instructed to d e s c e n d what what was her aspiration และในเวลาที่เธอได้เห็นภาพผู้หญิงกำลังถวายผลไม้แด่พระภิกษุ พระอาจารย์แนะนำให้เธอกำหนดกำหนดตรวจสอบดูว่า ผู้หญิงคนนั้นตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไร so in that in that life she was a village woman ในอดีตชาติที่แล้วเธอเป็นเธอเป็นคนยากจน เธอเป็นผู้หญิงชาวบ้านค่ะ she a s she is she was an educated one เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษา she was poor เธอเป็นคนยากจนค่ะ Because of this reason she make an aspiration May I be reborn as a educated city woman ด้วยเหตุผลนี้เธอจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เธอเกิดเป็นสตรีที่มีการศึกษาดีในเมืองหลวงค่ะ So this is the s a n k a r a this is wholesome karma ซึ่งการ ตั้งจิตอธิษฐานนี้ ขอโทษนะกรรมที่ทำนั้นเป็นเป็นกุศลกรรมค่ะ กุศลสังขารค่ะ so whether we are whether we did wholesome or whether we did unwholesome after that it perishes but leaving the force of karma behind ไม่ว่าจะเป็นกุศลสังขารก็ตามอากุศลสังขารก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทันที แต่ว่ามันได้ทิ้งพลังกรรมทิ้งพลังกรรมเอาไว้เบื้องหลังค่ะ How can we understand whether good or whether bad actions after it perished it leaves the force of karma behind และเราจะสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างไรว่ากุศลสังขาร และอกุศลสังขารที่แตกดับไปแล้วเนี่ยได้ทิ้งพลังกรรมเอาไว้เบื้องหลัง How can you understand it? ท่านจะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างไรคะ So when you practice meditation, sometimes you remember things that you have done many years ago ในเวลาที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านก็จะจำได้ว่า ท่านจะจำได้ถึงบางสิ่งที่ท่านได้เคยทำแล้วในเมื่อหลายปีก่อนค่ะ It is because of force of karma ท่านจะนี่เป็นเพราะว่าพลังกรรมค่ะ That's why at the near death moment The karma that we have accumulated in this very life or in the past lives, if they, have, they are strong enough, they can appear again. เพราะว่ากรรมที่ท่านทำไม่ว่าในจะในชาตินี้หรือว่าในอดีตชาติก็ตามถ้าเผื่อว่ามีกำลังแรงก็จะปรากฏขึ้น In the same way when she saw that karma let her check whether it gives its result in the p a t i s a n d i time. และเมื่อเธอเห็นสังกุศลสังขารนั้น เธอก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูว่า กุศลสังขารนั้นเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในปัจจุบันชาตินี้หรือเปล่าคะ So at that time she saw because of this karma It gave its result. So, but this Sunday, Nama Rupa arose. และเธอได้เธอจากการตรวจสอบดูเธอได้เห็นว่ากุศลสังขารนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปฏิสนธินามรูปในปัจจุบันชาตินี้ค่ะ How can you understand the connection if there is no connection you cannot understand ท่านจะสามารถเข้าใจความเกี่ยวข้องได้อย่างไร ถ้าเผื่อว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ท่านจะก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะ When you are feeling something who can know เมื่อท่านเมื่อท่านรู้สึกบางอย่างใคร ใครที่จะรู้ได้คะว่าท่านรู้สึก Only you มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะทราบได้ว่าตัวเองรู้สึก in, in the same way so when she saw bhikkhu and village lady so who is her she need to check ดังนั้นในเวลาที่เธอได้เห็นภาพ ของสาวชาวบ้านกับเห็นภาพภิกษุ เธอจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าผู้ใดคนไหนคือเธอ เธอ so she c h e c k she need to discern four elements of the bhikkhu and then need to pay attention the mind or b h a w a n g a โดยการตรวจสอบก็คือ เธอจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูท่าสี่ ในภาพภิกษุนั้น เมื่อกำหนดดูท่าสี่เสร็จแล้ว เธอก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูประวังกจิตของภิกษุนั้นค่ะ but there is no connection with her แต่ว่าเธอเธอตรวจพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างภิกษุนั้นกับเธอในปัจจุบันชาตินี้ค่ะ but when she d e s c e n d Nama and Rupa of the village lady. She saw there is a connection. แต่เมื่อเธอได้ตรวจดูรูปนามปรมัตของผู้หญิงชาวบ้านนั้น เธอได้พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับรูปนามของเธอในชาตินี้ค่ะ so when when you are feeling happiness in the past, you also feel in this very life. When you feel sad in the past, you feel sad in this very life because there is a connection. เพราะว่าเมื่อท่านเมื่อท่านมีความสุขในอดีตชาติและเมื่อท่าน